Quando passa um tu liga e me chama Que eu convoco o Pereira e todas as piranha Que é hoje que o bonde vai endoidar Que é hoje que o bonde vai endoidar Novinha, quando tu for na easy tu liga e me chama Que eu convoco o Pereira e todas as piranha Que é hoje que o bonde vai endoidar Que é hoje que o bonde vai endoidar Meteu do louco, sacou do celular e colocou bonde no flash. Que tem uma novidade, um vídeo novo lá no Snap. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Novinha, quando tu for na Venu, tu liga e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai endoidar. Novinha, quando tu for no via, tu liga e me chama. Que eu convoco o Gri e todas as piranha. É hoje que o bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai endoidar. Peraí, peraí, peraí. Ô Pereira, lembra daquela loirinha lá que você esqueceu na cervejada de Mauá lá, né? <laughs> Agora liga pra ela lá. <laughs> loirinha. Quando tu for lá em Mauá, ligue e me chama. Que eu convoco o Pereira e todas as piranhas. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Peraí, Pereira, você tá esquecendo mais ainda. Tá foda, hein? Tá cheio. Esquecendo as minas lá na balada do Mackenzie, né? <laughs> Novinha, quando tu for no Mackenzie, ligue e me chama. Que eu convoco o Gri e todas as piranha. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Que é hoje que o bonde vai endoidar. Meteu do louco, sacou do celular e colocou o bonde no de nossa é chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Fudeu, hoje o Pereira tá chefe. Novinha, quando tu for na fei, tu liga e me chama. Que eu convoco o bonde e todas as piranhas. É hoje que o bonde vai endoidar. É hoje que o bonde vai Quando tu for na Nitropoint, liga e chama. Que eu convoco o Pereira e toda as piranha. é hoje que o bonde vai endoidar. é hoje que o bonde vai endoidar.